harituta nausue, gehienek gezurak, sinesten dituste lehen begiratuan, baina zuek ituria egiastatu duzue. Informatioa botereada, baina informatio falsua tranpabat, besterik ez da. Hemen duzue bigarren gakoa. Jarraitu nire itzala bilatzen, ausartzen, bazarete.